Արուցինան կատվեն հեքիաթը։ Ինում աչինը մի մարդ այնում շաբո անումավ։ Այդ մարդը ամմնոր կինամակոլը մինչելակ պետ բիրում ծախում։ Այդ շելակ պետավնել կլոխը պահումա։ Մին դոնում էլ ծմակը կինելիս իրանց կատունել նհտը կինամակոլը։ Այս մարդը մին կաղնը ծառակ թենում, սկսում ճղորտել է։ Այդ ծառումը խուլ էր այնում, դժարա ճղվում։ Մարդը սկսում է չրչարվել վարճղե։ Կատուն այդ մարդին 4 ընկյունավոր շորակյամ վարմոկուն յա ինչ մին օրիշ պենջարե կտանա օտի փորուկշտանա։ Մանկելիս բյուրդան կատվեն մին արուցա պտահում։ Արուցը եշմա այդ կատվեն, վննկալխեն, ջանեն, հակվին, Եթան հրցնում է կատվենան աթա։ Կատու աղբեր, դու հանց հայ մր ազգանն ես։ Կատուն ասում է՝ հա, հա, ծեր ազգանում։ Արուցն ասում է՝ բավեր մր ազգանս խտը հենց կուջուրուս։ Կատուն պատասխանում առուցին ասմա. «Է գյդում չումստը ինչ կա առուց ախպետ։ Վարտու էլ մարդու ճանգի ինգնես դու էլ կկուջուրանաս»։ Առուց ասմա. «Կատու ախպեր մարդը էդ ինչպեն է որ քզ այդքան կուջուր ծրալա»։ Կատուն ասմա. «Ոզմուս մարդ տեսնաս»։ Առուցն ասմա. «Հա»։ Կատուն առաջնա ինգնում առուցուն դրան հտան, թուշին կյամն մարդին կոշտը։ Առուցն ասմա. «Բարյոր մարդ ախպեր» մարդն ասում է աստծո բարին, առուցը հրցնում է մարդ ախպեր, լսալում օժավս, եկ կողլու կենանք։ Մարդը ծիծղել է պատասխանում է, հե հե, ստեղ կողլը կենամ հինչան է, եկ կենանք մերչենը մը կողլը կենանք, վար մերչենին մարդը կի տսնամ։ Մարդը ուզում է վար առուցին շենը տանե, վար սպանե, մի հենք էլ բյուրտան մտածում է, վար ստեղ էլ կարող ասպանե։ Առուցին ասում է, ախպեր դու ուժավս, առուցն ասում է, հա, Մարդն ասում է. «Դեվարուժավս, մին վննրիտիր էս փադին ղաթումը տսնամ օժավս»։ Արուցուդի դմաթա յուրան ամմնորված ծառնալի։ Գլխավը լոք հատամ տեսա, հա, լոք հատամ տենես գոլը, են գոլը։ Ոննա տնումա են դժար ճղվելիս ծառեն ճեղքը մաչին, մարդը սպեն թխումա, սպը դուսա պրծնում, ծառը արուցին վննու հոփատամ։ Տեսա քացիտամ, տեսա քցքացիանում, դեն չի դեռնում։ Մարդը տեսնումավար առուցովն կարումչի տուսոնե սումա կասնավը գլխեն թակել է։ Թկելիս վախտը արուսն ասումա. «Կատու աղբեր, վարքս մչանք տերնամ, բայց հա թողլական»։ Կատուն ասումա. «Ակոտոնոտ քանդիվի վդայապես թողլական, սպանալա պրծալ»։ Դենց էլ մարդը սպանում արուցին, մորթեն տոնապիրում, մին քյուրք սարքում գենում։ Այդ օրվանից մենքանի տարե այդ քասի մարդը էլ մրսում չի։ Մին կող ու նաղլը։ Ինում աչինում մին կող մարդ այնում։ Էս մարդը միշտ գողոտ ունանում, ենքան գողոտ ունարարալ, վարլող ընդրան գողին կանչում։ Մին օրնա մտքումը տենում ա, որ էլ գողոտ ունչիննական։ Համավար յուրան ճինանչումն հունցու գող, որոշումա յուրան շրջանան դուսկա։ Ճանապարհումա մին օրի շրջան, համել ուրթումնաոտում, վեր այդ կորցավը էլ զբաղվելու չի։ Քինամա, քինամ մինտեղ մտնում անի ամնում մինտոն ասում է, խնդրում եմ ես քշեր ինձ ղոնաղ պահիկ։ Տնատարն ասում է, ինչ կնի, ղոնաղն ուստությունն է։ Դա նի ամնում է տոնը, դրա համար տնցեք 4 ծու ունի փում։ Օտոմա քշերը քոնենում առավոտը քշերավ երակենում ճանապարհվում։ Բյուրդան ճանապարհեն մտնակցում, որ կրած ծվեն հախը տվալ չի։ Այդ պենը հաշվի գցիլա, որ գյուղոտ ունա, յետա տերնում, որ 4 ծուին հախը տա վերջերան մտանում այն տնատարություն ցատամ ասում է այն 4 ծույն հախը չստվալ ես մարդն ասում է այ մարդ մնաս ընկալա եկալում վերտամ ինչում տլական ասի հաշվում է այդ մարդը ասում 4 ծույն թոս կդինի 4 ճոտ դիսկիկյար անդրանց էլ կմոծցնի ծուկծին մինել 4 թուքսկան կդեռնար Իտի հաշիվն էլ հավ կտերնա 200 հավ Դե հախը 400 մանեթա, տո։ Այդ մարդը զարմանում ասում է, «Ամարդ, 4 ծյում գրալ, ասա 4 ծյույի հախը տամ»։ Էս մարդն ասում է, «Չէ, վեր չէ, 200 մանեթա»։ Ծույն տարը սուդիա տամ։ Այդ մարդը ճանապարհը մտածել ավ կինեմ, հա, ճանապարհեն պտահամա մի չոբան։ Տեսնում է, որ էս մարդը տխուրա հրցնում է, «Ախպեր, քո տխուրուս»։ Ասում է, «Ինչ անին վեր տխուր չինի»։ Ինչ ու կա լոխ նաղլանում։ Այդ չոբանն ասում է, դիմում այդ մաչին ինձել շահատ գիրի։ Ես գործը ատկազմաննական։ Ես մարդը դի ելանում է։ Սուդը պավեսկայա ղարգում վերեսին չորը ներկայանան սուդին։ Լող ասածորը ներկայանում սուդին համաչոբանը մինտքա յտանում է։ Վերկյամա սուդյան ասումա հիմար քանի կլխանես վերիմ ասած ժամանակից ներկայացալ չես։ Չոբանն ասումա սուդյան ապրած կենա լոբի փյում վերպիրիմ առաջավդ վարեմ կանաչկար մյուր ծաղիկն է տերնա։ Սուդյան կզնում ասմա հիմմարանասուն, էփած լոբին կպսնե, չոբանն ասմա պայի փաստուն ճոտեր կան է վեր այդ մարդի տի հաշևանում։ Ստրանավել կործը ատկազատերնում։ Արչնան մարդը։ Մի մարդ այնում։ Ամեն վաղ կինամացմակը փատպիրի։ Կինամատեսնում մին քար ու իրա մի արչ կաղնած։ Վեր եշմատեսնում մարդը կշտեն ասում ա հինչ հոզս քս կտամ։ Մնակ ոչ միտեղ ասես յուս բյունստը։ Այդ մարդին յորաոնում տանում մին ոսկո հոր նշաստամ, ասում ա ամեն օր կգաս մին քսակ ոսկե տանես։ Այս մարդը յորաոնում ոսկեն կինամ տուն։ Գնագի ստիպը մաթա տարետ վսկն տեղ ու նշաստու Դեղնասը։ Այդ մարդն ասմա յուրուգունը կասին։ Վերկյամա կոնինել վախտը այդ կնեգի ստիբումա մարդն ասմա էս ինչ արչն անշաստվալ։ Այդ վախտը արչը են այնում ակուշկենտակն սկնալիս։ Ասմա մարդ ախպեր, հալբատ մհտել կկաս ծմակը, ես քս կասիմ։ Այդ մարդը 10 տարի է դեռնում ծմակ չքինամ։ Մինոր կնեգն ասմա, «Якина падбер, я тусик» Այդ մարդը ճարը կտրած վխվխելավ, մին չվալա յորոնում կենամ փադու։ Ձմակը վխվխելավ կենելիս մին աղվեսա դուսկամ ասմա մարդ ախբերխը վախումս։ Ասմա ես ես ինչ արչանում վախում։ Ասմա վերեն արչին սպանեմ ինչ կտաս։ Ասմա ինչ ու ոզիս կտամ։ Այդ աղվեսը այդ մարդին յորաունում կենամ մին հղցու կողքը կրականում ասմա ես ես մոխրումը թավուլ տամ թոզանիմ Այդ վախտը վեր արջիկա ասի, արջ ախպեր, եկնի մի չվալը, աշկերետ կկուրանա։ Այդ վախտը չվալը նրախը կկապենք, թուլուր տանք։ Եժմ ընտեսնում արջիկյամա։ Վերկյամա մտանում, աղվեսը սկսում է թավիլ տալ։ Այդ արջեն մարդն ասում է, եկնի մոտ չվալը, աշկերետ մոխր կտերնա։ Արջնի ամոնում չվալը, այդ չվալը նրախը կապում թուլուր տամ։ Աղվեսն ասում է, Դեմեհենք ինչ օզին բիդի տաս։ Ես կոզին վրդուին շիլակիս։ Մարդը շիլակում է։ Տանում է օբեն շներեն կողքը, շները սկսում են հաչելու։ Այդտեղ վեսն ասում է մարդ ախպեր, այդ ինչ պտահից։ Մարդն ասում է շները քզնդղան տսալն տրահտել հաչումն։ Աղվեսն ասում է մարդ ախպեր, օզում չում, շները պահե անցկենամ են սարեն են կամակը։ Աղվեսը վերքինում է մարդը ետա տերնում, չվալը վսկավ լցնում, կամ իրանց տոն առողջ-փառող ապրում։